Hélène Nervaux de Montjeroux estis franca pianisto cae componistino. Si nasci en Lyon en nobela familio. Dum sia iun agio, si havis bonan musican educadon. Si comensis en Pariso cum Nicola Joseph Immandel, Mandel, Miseo Clementi, cae eble cum Jean Ladislav XVI. Ciam si esti tudec iaragia, gi geetsigis cun André Marie Gautier, marquiso de Montgeru, dudec hoc iaroin pliadja ol si. Si regule partoprenis musica in rencontigioin, cie si presentis musicon cune al amatoroi cae internazie famae profesiae musicistoi, fransai cae exterlandai. Lau ofte citita raporto, la concertestro Giovanni Battista Viotti cae Ellen Monchegu presentis rimarcindain violon cae pian improvisajoin en e semainae musicae sesioi. Tiel, per la influa reto de la musica cae socia elito, Sciei exceptei caparloi igis vaste conatai. Sed la Franza revoluzio scuis grandan parton de tiu ci mondo de aristocratai rencontigioi. En 1793, Ellen de Montchegu cae sia etso forlasis Franzion, cum delegatio serchanta subtenon exterlande por savi la reginon Maria Antoinette de la guillotino. La geedzoi estis malliberigitai de la Austroi, cae li mortis ciel Austra captito. Si liberigita, cae revene en Parison, estis accusita antau la revoluzia tribunalo, iugita cae condamnita alla guillotino pro sia fugio al exterlando cae pro sia novela de veno. Si estis en dangero de morto, nur si estis savita danke alla fondinto de la Nazia Instituto de Musico, Bernard Zaretz. Li convincis la revolutsian tribunalon che si estis nemaljabebla a la lorneio kiel uno la plei bonae pianistoi en Franzio cae li insistis che sia instruado cae spectaclo capablo estis est sensae a Nazia Instituto. Claviceno estis enconducita en la iugian processon farita de la Comitato de Publica Securezzo, cae Ellen Mongeru ludis la Marseillez en tia spirito che ciui ce estantoi impulseme interligigis encantado guidita de la presidenta iugisto tiel si gainis sian liberezzon. Pos sia liberigo si fugis al Germanio, revenante du jaro poste por esti uno alla plei alte rangai professoroi ce la Nazia Instituto de Musico, la unua virin professoro nomumita mumita tie. La neado de sia nobela statuso estis quio permesis al chi publicigi sien componagioin cae occupigi pri sia instrua carriero. La instituto, qui es celo estis porti la musique lernadon en francio a la plei alta nivelo, malfermis tri classoin pri pianoforte donante plida locoi al instrumento quiu dum classicismo venis acirante plida da popularezzo. Ellen Montchegu, interesita pri musica pedagogio, occupigis pri la lezionoi cae la vercado de sia pian instruxia metodo. Si ancao instruis private cae componis. Si publicigis inter 1795 cae 1811 plurain volumoin da sonatoi por fortepiano, celcai cum violona accompano, pezzon por fortepiano, fantasioin cae ses nocturnoin por sol vocio cum fortepiana accompano. Ec de sia 24 iar agio, si comensis labori prisia fam conata pian metodo, la tri voluma completa curso por instruado de la fortepiano, progressante de la unuae elementoi al la preil grandae malfasilagei. Gi estis registrita en 1824, cae publicigita in Francio, cae en Germanio. Citie, cite migis fingrumadoin, manposizioin, cae alia in technicoin. Si verkis nausen sepdec du exersoin por la volumo unu, cae por la volumoi du cae tri, sen dec quar studoin, cae diversain alia in pezoin por illustri sia in in pri la pian tecnico, music stilo cae bon gusto. Tiui ci pezoi ne estas simple pedagogia i pezoi, sed ili en iris la concert repertuaron. La vercoe de la eminenta pianisto, componisto, cae instruisto, Ellen de Montagu, representas gravan contribuon la richa franza pian repertuaro de la malfruai y y romántica y periodoi. Si influis la evoluon de la sprint plena cantable estilo de la decnaua y ne nur interpretisto cae componisto, sed ancau el laver quinto de la pian metodo.